Яны стаялі вечарам каля алесевай хаты, адчувалі на тварах мяккія ўздыхі адлежнага ветру. Мікалай трымаў у руках цэп, выдзьмухваў пыл з вусоў, атрэпваў з жакеткі асцюкі. Алесь курыў, глядзеў. Клемусь варушыў каленьмі, моцна стоячы на нагах Алесь гаварыў: Да вясны значыцца. Мікалай адказваў і заўважаў: Да вясны надакучыла, А дзе не надакучыць, дзе надакучыць, адтуль пайду. Гэта лепш, абы адно пад вясну подбярэцца, адразу пойду. За бабруйск падамся. Я там некалі на работе быў, а там улетку, як пачнецца касьба, далей падамся, А на зіму Тады тое будзе. Гадоў праз два ці праз тры. Зноў сюды з'яўлюся можам цікава тады будзе паглядзець, што за змены тады ў вас будуць. Бо <laughs> гэта кот як сядзіш на адным месцы і на тваіх вачах усё робіцца, Дык не прыкмячаеш нічого. От тамаша пахавалі. А колькі тут за гадоў тры зменіцца, Якім ты тады будзеш? тады і ты пастарееш ну пэўна а яшчэ праз тры гады якія дык ужо і цяжка табе будзе гэтак брадзяжыць тады тое і будзе заставайся тут чаму дамо зямлі асталёўвайся куды ты павалачэся жыві вот а Зойкліся неяк усё роўна, як ты радзіўся тут ужо. Прыйду яшчэ, яшчэ сталююся, будзе час. Пасля нема ведама, як будзем. Ад калі жывы чалавек, дык і ўсё будзе. Яшчэ я жанюсім і на зямлі насяджуся. А жэніся тады, як грыбееш, Не грыбею яшчэ, А калі пастарэю трохі, дык тады якраз добрай жаніцца. Калі адно і застанецца, што сядзець на адным месцы з жонкаю. Цяпер у самай сіле добрай пагуляць па свеце. Упусціш, пасля не вернеш ніколі. Што? Не праўда? Гэта як хто думаем? Гэта то праўда, як хто думае. Вядома, што адзін любіць тое, а другі гэтае, Я куды-небудзь у горад або на работу, якую вялікую прымацавацца папрабую, каб і рабіць весялей было, як у гэтым заплеценым павуціннем александравым гумне надакучыла. Размаху! якога-небудзь хочацца, то што гэта нічога няма цікавага, цупай гэтым цэпам і знаку ніякага няма. Тут каб аж гуло ўсё. Это дык была б работа, а то што, як той казаў саматужніцтва. Што гэта на цябе сягоння найшло гэтакае? Я заўсёды гэтакі. Да ці адно сягоння? Пачакай, зробім, што і тут будзе ўсё гусці, і ўсё гэта, як ты кажаш, павольнае цупанне прападзе. Братка, калі ж душа не дазваляе мне сядзець доўга на адным месцы, Ну такім ужо стаў, я цягне мяне. Закурыў. Пайду ад пылу ачышчуся, прайдуся па вуліцы, Можа, куды на вячорке укачуся, пойду. Пайшоў, варушачы кантовымі плячыма жакеткі сваёй. Клемусь заўважыў яму ўслед. Вясёлы хлопец. А чаму? Ён слаўны. Добры хлопец. Хадзем куды? Куды? Да вольки давай зойдзем. Давай! На змрочнай вуліцы было пуста, адлежную імглу падала цьмянае святло з вокон. Волька была дома, сядзела на нізенькім пазвязваным дроцікам крэстле перад лямпаю чытала. Узрадавалася алесю і клемусю, устала ім насустрач, паціснула руки. Што ты чытаеш? Вот тут артыкул праблемы мястэчак эканамічны нарыс зацікавілася з самым загалоўкам. Ты але шмат чытаеш? Мала, дрэнна. сам ведаю. Часу няма усялякай работы, гаспадарка і ўсё адзін я. Трэба што-небудзь прыдумаць, нельга гэтак. Ну што я зраблю? пачала чытаць гэты артыкул ведаеш цёмна на вуліцах ціха а навокал пад снегам балота на балоце бродячыя сабакі выюць А тут царква маўчыць могілкі недалёка, а на гэтым пляцы саматужныя загатовачныя шавецкія майстэрні, на суседняй вуліцы два ці тры краўцы, далей хаты, гумны са снапамі прысады поля, что ты хочаш сказаць глуш гэтакая люди жывуць ну апярэдзілі самі сябе поле арэ худым канём у лапцях ходзіць а сам душою сваёю ці як тут сказаць культурны ты думаешь думаю одно варта як найхутчэй гаспадарку павысіць А вот плюе ў хаце, каля стала седзячы сабе под ногі. Вот табе і культура. Пакіне зараз пляваць, адно каб як лапці хутчэй скінуў. Вот нябожчык Тамаш, Тамаш быў дзіўны чалавек, што раўняць. Пачала чытаць от, задумалася, помаўчала, зажурылася бляскам вачэй. На лета вучыцца, хоць што вы сабе хочаце. Добра, камандзіруем, Нейкай большай работы хочацца. Пачую, што пораху мала. Нічого гэтак не будзе, не можна гэтак. Прайшла па хаце, усміхнулася клемуся ў твар. А ты як? Чорт яго, гаспадарыць буду, засмяяўся. Я да навукі тупыя, А бух жартуеш. Буду павялічваць капелю, каб з музыкай жыць, Хіба каб на якія музычныя курсы. Маладзец, што зайшоў клемуська. Калі твоя сястра прыедзе, Олька жартаўліва сказала, а я думала, что ты по мне уздыхаешь гэтым. А можа і <clears throat> по табе Дык відаць жа, неўзабаве прыедзе, ты что закахаўся? Ну прызнавайся чаго там? Ну калі закахаўся, дык что там? Ну тут чаго ты баіся прызнацца? Эх ты хлапчанё закахаўся і засмяяўся, падышоў да стола, взяў кніжку пагортаў і палажыў назад. Расцеш ты на лес гледзячы, абы здаровы расту. Зноў засмяяўся. Ну а ты, алесь, мяне смерть тамаша страсянула ўсяго ніколі не думаў что гэтак выб'е мяне з каляіны як сам не свой а так ну ведаеш же нічога добра все перавярну Миколай крываносы на вясну пойдзе куды-небудзь вялікае работы шукаць а гадоў праз трэці пяць зноў казаў з'явіцца тут. Дык каб не пазнаў ён тады ні вуліц гэтых ні людзей. Маладое пакаленне падрастае, лягчэй ваяваць все робіцца. Іх ты жартаўліва ўзяў вольку под руку. Дык каб адправілі мяне на лета вучыцца, чуеце? Ну добра, добра глядзіце ж а ты клемусік не сумуй по маёй сястры зараз прыедзе сюды хлопчанё ты алей сказаў он яшчэ от возьме ды жартаў не пазнаўшы пасватаецца да яе можа і пасватаюся а что ты думаешь можа табе і варта жаніцца пасталееш хто цябе ведае олька засмяялася бач ты якія парады пачаў даваць сват давайте по вуліцы павалочымся ціхі цёплы вечар хіба куды на вячоркі закоцімся давайте бяры мяне клемусік под руку а мне в адстаўку падавацца ці што а ты з другого боку Пайшлі на аснежаную вуліцу, калыхаўся сіне змрок над чорнымі хатамі і дрэвамі.